Šeštas skirsnis Tuo metu, kai Napoleonas kamavusi Longvude, 60 tūkstančių vyrų kritusių Vaterlo lauke ramiai trūnyjo. Ir šis tas iš jų rimties buvo pasklydę pasaulyje. Vienos kongresas jos įtakoje sudarė 1815 metų traktatus ir Europa tai pavadino restauracija. Štai kas yra Vaterlo. Bet kiek šitai rūpi amžinybei – Visa ši audra, visa šis debesis, šis karas, paskui šitaika, visa šitamsa nei vienai akimirkai nesudrumsti spindėjimo tos milžiniškos akies, prieš kurią vabalėlis, šliaužęs nuo vienos žolelės prie kitos, yra lygus ereliui skraidančiam Paryžiaus katedros bokštuose nuo vienos varpinės prie kitos. 19 skyrius – Kautinių laukas naktį. Sugrįžkime, šito reikalauja mūsų knyga, į tą lemtingą kautinių lauką. 1815 m. birželio 18 buvo mėnulio pilnatis. Šviesi naktis padėjo Bliucheriui inirtingai persikioti priešą, rodė bėgančiųjų pėtsakus. Atidavė nelaimingas kariuomenės mines užverėjusios prūsų kavalerijos valiai, padidino skerdinės – Katastrofose kartais pasitaiko tokių tragiškų nakties talkininkavimų. Kai nutilo paskutinis patrankų šūvis, Monsenžano lyguma ištuštėjo. Anglai užėmė prancūzų stovyklą, nakvoti sumuštojo lovoje, toks nugalėtojo paprotys. Savo bivuaką jie įsirengė anapus Rosomo. Prūsai puolė persekioti bėgančių ir nužygiavo į priekį. Velingtonas nuvyko į Vaterlo kaimą rašyti raporto Lordui Badherstui. Posakis sik vos non vobis visų geriausiai tinka Vaterlo kaimui. Tai jūs ne dėl savęs, lotiniškai, pradžia posmo, kurį tariamai parašęs Vergilijus. Vaterlo kaime nič nieko neįvyko. Jis liko pusės lyje atstu nuo kautinių vietos. Monsenžaną apšaudė iš patrankų, Gomaną sudegino, papelotą sudegino, Plansenua sudegino, Esentą paėmė šturmų, Bel alijansas buvo dviejų nugalėtojų apsikabinimo liudininkų, tačiau maža ką žino šios pavadinimus, o Vaterlo, kuris stovėjo kautinių nuo šalyje, teko visa garbė. Mes nepriklausome prie tų žmonių, kurie garbina karą. Pasitaikius progai mes visuomet jam drožėme į akis tiesą. Karas turi savo klaikų grožį, kurio mes nenutylime. Tačiau jis turi, mes tatai pripažįstame ir savo bjaurumą – Viena iš labiausiai neįtikimų jo šlikštybių tai skubus negyvėlių apiplėšimas tojau po pergalis. Aušra išauštanti po gautinių visuomet apšviečia apnuogintus lavonus. Kas tai padaro? Kas šitaip teršia triumfą? Kieno niekšinga ranka vokčiomis lenda į pergalės kišenę? Kas tie gribišiai, kurie tvarko savo reikaliukus už šlovės nugaros? Kai kurie filosofai, jų tarp ir Volteras, tvirtina – jog tai dara patys šlovės kurėjai. Tai dara tie patys kareiviai ir niekas daugiau, sako jie, kurie išlieka sveiki, tie plėšia kritusiosius. Diena herojus, naktį vampyras. Kągi tasai, kuris iš gyvo žmogaus padarė lavoną, turys teisę truputį jį apiplėšti. Mes tuo netikime. Mums atrodo, jog skinti laurus ir traukti nuo numirelio kurpės negali ta pati ranka vis dėlto yra tikras dalykas, kad paprastai po nugalėtojo atsėlina plėšikai. Tačiau kareiviai, ypač šių laikų kareiviai, čia nieku nedėti. Paskui kiekviena kariuomenė velkasi uodega. Ir štai kur reikia ieškoti kaltininkų. Padarai giminingi šikšnosparniams, pusiau plėšikai, pusiau liokajai, visokie šikšniai, kuriuos pagimdo sutemos vadinamos karu – Mundurų nešiotojai niekuomet nedalyvauja kautynėse, tariamieji ligoniai, grėslų šlubiai, įtartini markitantai, kurie važiuoja kartai su savo žmonomis nedideliais vežimukais ir vagia tai, ką patys buvo pardavę, elgetos, kurie siūlosi karininkams vedliais, gurgolių patarnautojai, marodieriai, visą tai slinkdavo paskui senųjų laikų kariuomenės. Mes nekalbame apie dabartinius laikus. Ir net specialioje kalboje buvo vadinami slinkiais. Jokia kariuomenė ir jokia tauta nėra atsakingos už juos padarus. Jie kalbėdavo itališkai ir sekdavo paskui vokiečius, kalbėdavo prancūziškai ir sekdavo paskui anglus. Kaip tik vienas iš tokių niekšų, ispanus linkis, kalbėjęs prancūziškai dar kitą pikardišką šnektą ir apgavo markizą de Fervaką, palaikiusi jį saviškiu ir klastingai jį užmušė pačiame kautinių lauke naktį po pergalės ties serizoliu. Įteisintas kariuomenis plėšikavimas pagimdė plėšikus. Šlykštus principas gyventi iš priešo sukėlė tuos raupsus, kuriuos tik griežta drausmėte galėjo išgydyti. Esti apgaulingų reputacijų. Kartai sunku suprasti, kodėl kai kurie generolai, nors ir didus, buvo tokie populiarūs. Tiureną kareiviai dievino už tai, kad tas toleravo plėšimą. Leidžiamas blogis – gerumo apraiška. Tiurenas buvo taus geras, kad leido ugnimi ir kalavijų nusiaupti palatinatą. Didesnis ar mažesnis paskui kariuomenės lenkančių marodierių skaičius priklausė nuo to, ar kariuomenės vadas buvo labai griežtas ar ne. Ošo ir Marso armijose visiškai nebuvo slinkių. Velingtonas, mes mielai tą pripažįstame, jų turėjo nedaug. Vis dėlto naktį iš birželio 18 į 19 negyvėliai buvo nurenginėjami. Velingtonas buvo rustus, jis įsakė be pasigailėjimo šaudyti kiekvieną sučiuptą nusikaltimo vietoje. Tačiau įprotis plėšikauti yra atkaklus. Marodieriai vogė viename lauko krašte tuo metu, kai juos šaudė kitame. Minulis nejaukiai švietė šią lygumą. Apie vidurnaktį kažkoks žmogus linko, tikriau sakant, šliaužė Oeno kelio link. Iš visko sprendžiantis buvo vienas iš tų, kuriuos mes ką tik apibūdinome. Nei anglas, nei prancūzas, nei valstietis, nei kareivis, ne žmogus, bet vilkatas užuodęs lavonus ir atėjęs apkraustyti Vaterlo. Padaras, kuriam pergalį reiškia plėšimą. Jis vilkėjo palaidinę, kiek panašiai kareivišką apsiaustą, buvo bailus ir drasus, slinko pirmin, dairydamas jis atgal. Kasgi buvo tasai žmogus? Galimas daiktas naktis apie jį žinojo daugiau negu dieną. Kuprinės jis nesinešė, tačiau jo apsiausto kišenės turėjo būti labai talpios. Protarpiais jis sustodavo, rūpestingai apžiūrėdavo lauką aplinkui save, lyg norėdamas įsitikinti, ar niekas jo neseka. Staiga pasilenkdavo, imdavo grabinėti kažkokį tylų ir nejudamą daiktą, paskui vėl atsitiesdavo ir pasišalindavo. Jo eisena, primenanti sėlinimą, jo laikysena, greiti ir paslaptingi judesiai darė jį panašų į tas piktasias nakties dvases, kurios laikosi griuvėsiuose ir kurias senosios Normandijos legendos vadina vaikštikais. Kai kurių ilgastaibių naktinių paukščių siluetai panašiai dūluoja pelkėse – Atidžiai įsižiūrėjus į rūką gaubentį vietovę, būtų buvę galima tam tikrame nuotolėje pastebėti nejudamą ir tarytum paslėptą už lušnos stovinčios prie nivelio plento, ten, kur sukosi kelias, einas iš Monsenžano į Brenlalė, nedidelį markitantišką vežimėlį, dengtas malotomis vitelėmis, pakinkytai išalkusių kuinų, rupšnuojančių per žaslus dilgelės, o tame vežime kažkokia moteris, sėdinčia ant dėžių ir išulių. Gal buvo tam tikras ryšys tarp to vežimo ir to valkatos. Naktis buvo gedra, zeniteniai debesėlio, nors krauju aplaistyta žemė raudona, mėnulis palieka baltas. Tuo ir pasireiškia dangaus abejingumas. Pievose nuo nakties vėjalio tyliai siubavo kartečis pakirstos, bet ant žievės dar kabančios medžių šakos. Lengvas dvelkimas, kone alsavimas, judino krumokšnius. Per žolę tarpais perbėgdavo lyg bangavimas, tarytum paskutinis – nuskrendančių sielų virpesys. Tolumoje vos girdėjosi šiandien bei ten vaikščiojančių patrulių žingsniai ir sargybinių šūksmai anglų stovykloje. Ugomonas ir esentas vis dar tebedegi, vakaruose ir rytuose žioravo dvi didelis pašvaistis, kurias jungi anglų bibuako ugnekurų grandinį, didžiulių puslankių nusidriekusi per kalvas horizontį ir panašiai įskleista rubinų vėrinį su dviem karbunkulais galose. Mes jau esame kalbėję apie Oeno kelio katastrofą. Vien tik pagalvojus, kokie mirtimi ir kiek tenai žuvo narsuolių, sudreba į siaubo širdis. Jeigu yra pasaulyje kas nors baisaus, jeigu yra tikrovė, pranokstanti širpiausią sapną, tai šitkas. Gyventi, matyti saulę, būti pačiame jėgų žydėjime, būti sveikam ir linksmam, guviai savo juoktis – siekti šlovės, kurią matai priešai save, jausti, kaip kvepuoja krūtinėje plaučiai, kaip plaka širdis, kokia klusni protui valia, kalbėti, galvoti, viltis, mylėti, turėti motiną, žmoną, turėti vaikų, būti įsimokslinusiam ir staiga vos suspėjus riktelti per vieną akimirką nugarmėti į bedugnę, pargriūti, ristis, kažką traiškyti, būti triuškinamam, regėti javų varpas, gėlės, lapus, šakas, negalėti už nieko susilaikyti, žinoti, kad tavo kardas nereikalingas, justi po savimi žmonės, ant savęs arklius, veltui blaškytis, justi, kad arklys tamsoje spardydamas laužo tavo kaulus, justi, kaip tavo akis traiško kažkieno kulnas, inirtingai dantimis kandžiuti arklio pasagas, dusti, staukti, raitytis, gulėti prispaustam ir sakyti savo juk ką tik aš buvau gyvas. Ta vieta, kur neseniai baisingos katastrofos metu girdėjosi išvokštimai ir vaitojimai, dabar gaubė visišką tylą. Gilusis kelias buvo lygi viršaus prigrūstas, neįskiriamai susipinusių arklių ir raitelių, kraupi makalinė. Šlaitai buvo išnykę, lavonai sulygino kelią su lauku, pripildydami griovį iki pat kraštų, tarsi gerai atseikėtas miežių pūras – krūva negyvėlių aukštesnėje dalyje, upelis kraujo žemesnėje dalyje. Toks buvo šis kelias 1815 m. birželio 18 dieną. Kraujas tekėjo net per nivelio plentą, liedamasis į didžiulį klaną prieš medžių užvartą, kirtusią plentą toje vietoje, kuri ir dabar rodoma keleiviams. Kaip skaitytojas atsimena, kirasirai griuvo iš priešingos pusės nuo ženapo plento. Lavonų sluoksnio storis kelyje priklausė nuo jo gylio. Apie vidurį, kur kelias darėsi lėkštas, ten, kur ėjo Deloro divizija, negyvelių sluoksnis buvo plonesnis. Naktinis valkata, kurį mes probėgšmais parodėme skaitytojai, slinko šią kryptimi. Jis rausėsi šiame didžiuliame kape. Įdėmiai žvalgėsi, tai buvo kažkokia šlykštinė gyvėlių apžiūra. Jis brido per kraują. Staigai sustojo. Už kelių žingsnių prieš jį ant kelio toje vietoje, kur baigėsi lavonų kalva, iš po arklių ir žmonių krūvos mėnulio šviesoje įsikišo atgniaušta ranka. Ant vieno šios rankos piršto kažkas blizgėjo, tai buvo auksinis žiedas. Žmogus pasilenkė, akimirką pritupė, o kai pakilo, žiedo ant tos rankos jau nebebuvo. Tiesą sakant, jis nevisiškai atsistojo. Jis paliko klūpoti tą nepatogia ir baukščia poza, nugarą į negyvelių krūvą, žiūrėdamas į horizontą visų priešakinės kūno dalies svorių, užgulęs pirštus, kuriais rėmėsi į žemę, įtempęs dėmesį pakėlęs galvą virš kelio krašto. Keturio šakalo letinos visiškai tinka atlikti kai kuriems veiksmams. Paskui jis atsitėsi. Ir tą pačią akimirką staiga pašoko. Jis pajuto, jo kažkas jį laiko iš užpakalio. Jis atsigrėžė, tai buvo toji atgniauštoji ranka, ji dabar susigniaužė ir laikė jį už apsiaustos kverno. Doras žmogus būtų nusigandęs. Šis pradėjo juoktis. Žiūrėk, tarė jis, tai tik negyvėlis. Man geriau patinka vaiduoklis negu žandaras. Tuo tarpu ranka nusilpo ir jį paleido. Kape jėgos greitai įsenka. Pala, burptelėjo valkata, gal šis numerėlis gyvas? Nagi pažiūrėsim. Jis vėl pasilenkė, išvartė krūvą, nustumė į šalį, kas kliudė, pagrėbė ranką, tvirtai ją suėmė, atpalaidavo galvą, ištraukė kūną ir po valandėlės kelių tamsoje tempė, jeigu nebedvasi, tai šiaip ar taip sąmonės netekusi žmogų. Tai buvo kirasiras, karininkas ir net aukšto laipsnio. Iš po šarvų matėsi storas auksinis epoletas. Šalmo karininkas nebeturėjo, jo veidas buvo baisiai perkirstas kardų ir visas kruvinas – Tačiau netrodė, kad jo sanariai būtų sulaužyti. Kažkokio laimingo, jeigu šį žodį čia galima pavartoti atsitiktinumo dėka, negyvėliai sudarė viršum jo savotišką skliautą, kuris jį apsaugojo nuo sutriuškinimo. Jo akis buvo užmerktos. Ant šarvų buvo garbės legiono sidabrinis kryžius. Valkata nuplėšė kryžių ir tas beregint išnyko vienoje iš jo apsausto bedugnių. Paskui apgrabinėjo karininko laikrodžio kišenėlę, užčiopė laikrodį ir pasiėmė jį. Po to išnaršė liemenis kišenės, ten rado piniginį, įsikišo ir ją. Kai jo pagalba mirštančiajam pasiekė šią fazę, karininkas atsimerkė. Ačiū, sumurmėjo jis silpnu balsu. Staigų šiupinėjančio žmogaus judesiai nakties vėsa laisvai įkvepiamas oras gražino jam sąmonę. Valkata nieko nesakė, jis pakėlė galvą, lygumoje girdėjusi žingsnį, galbūt artėjo patrulis – Tyliai vos gyvo žmogaus balsų karininkas sumurmėjo, kas laimėjo kautines. Anglai, atsakė Valkata. Karininkas kalbėjo toliau. Paieškokite mano kišenėse, ten rasite piniginį ir laikrodį, pasiimkite juos. Šitą jau buvo padaryta, Valkata dėjosi daras, ką jam tas sakė ir tarė. Nieko tenai nėra. Mane bus apiplėšę, kalbėjo toliau karininkas, man labai gaila, viskas būtų tekę jums. Patrulio žingsniai girdėjosi visai iškiau. Kažkas ateina, tarė valkata, darydamas tokį judesį lyg norėtų pasišalinti. Karininkas sunkiai pakėlęs ranką jį sulaikė. Jūs man išgelbėjote gyvybę. Kas jūs? Valkata atsakė greitai pašnipždomis. Aš, kaip ir jūs, buvau prancūzų kariuomenėje. Aš turiu jūs palikti, jeigu mane čia sučiups, tai sušaudys. Aš jums išgelbėjau gyvybę. Dabar jūs painiokitės iš bėdos, kaip patys žinote. Koks jūsų laipsnis? Seržantas. Jūsų pavardė? Tenardija. Aš šios pavardės neužmiršiu, tarė karininkas. O jūs įsidėmėkit manąją. Aš vadinuosi Pon Mercy. Antroji knyga Oriono laivas. Pirmas skyrius numeris 24601 tampa numeriu 9430. Žanas Valžanas vėl buvo suimtas. Skaitytojas bus mums dėkingas, kad tik probėgšmais paminėsime skaudžias jo suėmimo smulkmenas. Mes tik pateiksime dvi žinutės, kurias ano metų laikraščiai paskelbė praėjus keliams mėnesiams po tų nuostabių įvykių pajūrio Montreilyje. To žinutės ganas triukos – Tačiau reikia prisiminti, kad tais laikais dar nebuvo teismų laikraščių. Pirmą žinutę įmame iš Baltosios vėliavos. Ji datuota 1833 metų Liepos 25 diena. Viena iš padekalė apygardų, ką tik buvo gana nepaprasto įvykio arena. Kažkoks nežinia, iš kur atvykė žmogus, vardu ponas Madlenas, prieš keletą metų naujais gamybos metodais atgaivino senąją vietinę pramonę – gagato ir juodojo stiklo dirbinių gamybą. Iš to jis pats pralobo ir reikia pripažinti praturtino ir apygardą. Atsidėkojant už jo nuopilnus, jis buvo išrinktas meru. Policija susiekė, kad tas ponas Madlenas yra nekas kitas, kai buvęs katurgininkas savivališkai pasišalinęs iš jam skirtos gyvenamosios vietos. 1796 metais nuteistas kalėti už vagystę vardu Žanas Valžanas. Žanas Valžanas vėl gražintas į sunkiųjų darbų kalėjimą. Atrodo, kad prieš suimant jam pasisekė atsiimti iš pono Lafito daugiau kaip pusės milijono frankų indėlį, kurį jis be ko kita, kaip kalbama, buvo visai teisėtai užgyvenęs iš savo įmonės. Nepavyko sužinoti, kur Žanas Valžanas paslėpė šią sumą prieš grįždamas į Tulono kalėjimą. Antroji žinutė kiek įsamesnė, paimta iš tos pačios dienos Paryžiaus laikraščio. Vienas bausmę atlikęs ir paleistas katurgininkas vardu Žanas Valžanas ką tik stojo prieš varo prisiekusiųjų teismą dėmesio vertomis aplinkybėmis. Tam nedorėliui pasisekė apgauti policijos budrumą. Jis pakeitė savo pavardį ir galų gale net buvo išrinktas vieno iš nedidelių mūsų šiaurės miestelių merų. Tame mieste jis sukūrė gana stambę įmonę, pagaliau prokuratūros nenuilstamo olumo dėka jis buvo iššifruotas ir suimtas. Jis turėjo sugyventinę prostitutę, kuri mirė nuo sukrėtimo jo areštavimo metu. Nedoreliui apdovanotam herkuliška jėga buvo pavykę pasprūkti, tačiau po trijų ar keturių dienų policija vėl jį suėmė jau pačiame Paryžiuje, tuo momentu, kai jis lipo į vieną iš mažų diližanų, kursuojančių tarp sostinės ir man Fermeilio sodžiaus, Senos ir Ruazos departamente. Kalbama, kad jis pasinaudojęs trimis ar keturiomis laisvės dienomis ir atsijėmė žymę pinigų sumą, kurią buvo pasidėjęs pas vieną iš stambiausių mūsų bankininkų. Toji suma 6 ir 700 tūkstančių frankų. Sprendžiant iš kaltinamojo akto, pinigus jis užkasęs jam vienam žinomoje vietoje ir jų aptikti nepavykę. Šiaip ar taip minėtas Žanas Valžanas buvo perduotas Varo departamento prisiekusių teismui, kur jam buvo pateiktas kaltinimas, kad jis su ginklu užpuolės vieškelyje maždaug prieš aštuonerius metus vieno iš tų dorų berniukų, kurie, kaip savo nemirtingos eilėse yra pasakęs Ferne patriarchas, į savojos užklystę kasmet ir prišokė išvalo kaip mat suodžiais užkimštus kaminus mūsų. Šis banditas atsisakė gintis – Gabus ir iškalbingas prokuratūros atstovas išaiškino, kad vagystė buvo įvykdyta ne jo vieno ir kad Žanas Valžanas buvo pietuose siautusios plėšikų gaujos narys. Todėl Žaną Valžaną teismas pripažino kaltu ir nuteisė mirti. Nusikaltėlis atsisakė paduoti kasacijos skundą. Karalius, kurio gailestingumas neįsimamas, teikėsi jam pakeisti mirties bausmę sunkiųjų darbų kalėjimų iki gyvos galvos – Žanas Valžanas to jau pat išgabentas į Tulono katorgą. Dar nebuvo užmiršta, kad Žanas Valžanas pajūrio Montreilyje turėjo ryšių su dvasininkais. Kai kurie laikraščių tarpe ir konstitucionalistas šį sprendimo sušvelnimą pavaizdavo kaip dvasininkų partijos triumfą. Katurgoje Žanas Valžanas gavo kitą numerį. Dabar jis vadinosi numeris 9430. O dabar, kad nebereikėtų vėl grįžti prie to dalyko, pasakysime – jog draugė su ponu Madlenu dingo ir pajūrio Montreilio gerovė. Įvyko visą, ką jis buvo numatęs tą nerimo ir sviravimo naktį. Jo netekęs miestas neteko ir sielos. Jam žlugus pajūrio Montreilyje prasidėjo tos savanaudiškos dalybos, kurios būna po didžio žmogaus kritimo. Tas pragaištingas klestėjimo įrimas, kuris žmonių bendruomenėje nuolat vyksta nepastebimai ir į kurį istorija atkreipė dėmesį tik vieną kartą, nes ištiko jis po Aleksandro didžiojo mirties. Vietininkai vainikuojasi karaliais, pameistrai tampa fabrikantais. Kyla pavydus varžymasis. Didelis pono Madleno dirbtuvės užsidarė, pastatai virto griuvėsiais, darbininkai įsisklaidė. Vieni išvyko iš krašto, kiti grievėsi kito darbo. Dabar visa jau buvo daroma nebe dideliu, bet mažų mastų, dėl pelno, o ne dėl bendros gerovės. Nebeliko centro, visur konkurencija, įniršis, Ponas Madlenas visam kam dominavo ir vadovavo, dabar kiekvienas ėmė traukti į save. Kūrybos dvasia pakeitė kovos dvasia, nuo širdumo širkštumas. Organizatoriaus palankumą visiems tarpusavio neapykanta. Pono Madleno suraišioti siūlai susipainiojo ir sutrukinėjo, gamybos metodus imta klastoti, gaminiai sumenko, dingo pasitikėjimas, rinkos nyko, užsakymai mažėjo, darbininkų uždarbis krito – dirbtuvė sustojo, atėjo bankrotas. O paskui vargšams vėl nieko neliko, viskas žuvo. Pati valstybė pajuto, jo kažkas kažkur sugniužo. Nie ketveriems metams nepraėjus nuo prisiekusių teismo sprendimo, kurio katurgos labui konstatuota pono Madleno ir Žano Valžano tapatybė, mokesčių rinkimo išlaidos pajūrio Montreilio apygardoje padvigubėjo ir ponas Devilelis apie tai viešai pareiškė, 1827 metų vasario mėnesį. Nuoroda Vilelis, kraštutinių rojalistų statytinis nuo 1821 metų lygi 1827 metų buvęs reakcinis vyriausybės priešakyje. Nuorodos pabaiga. Antras skyrius. Kur skaitytojas ras dvėlį sukurta galimas dalykas – velnio. Prieš kalbant toliau bus neprošalį kiek smulkiau papasakoti apie keistą įvykį maždaug tuo pačiu laiku atsitikusi Monfermeilyje ir galimas dalykas patvirtinanti kai kurios prokuratūros spėjimus. Monfermeilio krašte iš senų senovės yra padavimas, jo labiau įsidėmėtinas ir brangintinas, kad liaudės padavimas pačioje Paryžiaus pašonėje yra tas pats, kas aloje Sibirė. Mes esame iš tų žmonių, kurie gerbė visai, ką galima žiūrėti kaip į retą augalą. Štai koks Manfermeilio padavimas. Ten žmonės tiki, kad velnės nuo neatmenumų laikų pasirinkęs gretimą gyrę savo lobiams slėpti. Moterėlis tvirtina, kad temstant neretai esą galima nuo šaliose gyrios vietose sutikti juodą žmogų, apsiavusi klumpimis, apsimovusi drobinėmis kelnėmis ir apsivilkus taip pat drobinių palaidinių – panašų į prekvežį ar malkakirtį ir atpažįstama iš to, kad vietoj kepurės ar skribelės jam ant galvos tyro du didžiuliai ragai. Tai iš tikrųjų svarbi žymė. Paprastai ta žmogus kasas duobė. Esa trys būdai gauti iš tokio susitikimo naudos. Pirmasis – prieiti prie to žmogaus ir jį pakalbinti. Tai padaręs pastebėsi, kad jis paprastas valstietis, kuris atrodo juodas tik dėl prietėmio – ir jokios dobės nekasa, bet pjaunasi karvėms žolės. O tai, ką žmonės laiko ragais, yra tik tai kyšančios už jo nugaros mėšlinės šakės, kurių ražai vakaro perspektyvoje atrodo išlindi jam iš galvos. Po to sugrįžęs namotų numiršti tą savaitę. Antras būdas tai jį stebėti ir palaukti, kol jis įsikas duobę, kol ją vėl užkas ir nueis savo. Tada greitai pribėgti prie dobės ir atkasus paimti lobį, kurį juodasis žmogus ten būtinai bus palikęs. Tuo atveju mirsi tą mėnesį. Pagaliau trečias būdas tai nekalbinti juodžiaus, nežiūrėti jį, bėgti, kiek kojos neša. Tada mirsi tais metais. Visi tie trys būdai yra savotiškai nepatogus, bet antrasis bent jau turi šiokių tokių pranašumų tarp kitko – tą jo gauni pavaldyti lobį, nors ir vieną mėnesį. Todėl jis paprastai ir pasirenkamas. Drasuoliai, kurie visur mėgina laimį, yra nekarta, kaip žmonės tikina atsikasę juodžiaus išraustas duobes ir mėginę apvokti velnę. Atrodo, kad iš tos operacijos nauda ne kažkokia. Bent jeigu tikėsime padavimu, ypač tokiu mislingų dvieiliu, kurį barbariška lotynų kalba apie tai yra parašęs vienas piktas normandų vienuolis vardu Trifonas – truputį nutokęs apie burtininkystę. Tas trifonas esą palaidotas Sen Žoržo Batijoje, Bušervilyje, netoli Ruano ir ant jo kapo veisėsi rupūžės. Taigi darbuotis reikia įsijuosus, nes tos duobės paprastai esti gilios, prakaituoji, kasipluši visą naktį, tai daroma juk nakčia, visa suplunki, žvakė sužybini, kauptuką išdaužai, o kai pagaliau prikasi duobės dugną, kai lobis jau tavo, tai ką girandi – Kasgi yra tasai velnio lobis? Vienas su, kartais ekių, akmuo, žmogaus greučiai, kraujais aptekęs lavonas, kartais vaiduoklis, sulinktas keturlinkai neliginant popieriaus lapas aplankė, kartais visai nieko. Apie tai matyti ir skelbė nekukliesiems malsuoliams trifono eilis. Duobė iškasęs, patamsi prislėpė turtų visokių. Aukso, monetų, greučių, lavonų, vaiduoklių ir nieko. Atrodo, kad mūsų laikais dar galima atkasti čia parakinę su kulkomis čia seną kaladę taukuotų apsvilintų kortų, kuriomis matyti velnių loštą. Tų paskutinių dviejų radinių Trifonas nemini nei vienu žodžiu, nes gyveno 12 šimtmetyje, o matyt velnio nesugebėta išrasti parako prieš Rodžerį Bekoną ir kortų prieš Karolį šeštąjį. Nuoroda Rodžeris Bekonas – apie 1214-1294 metai, anglų mokslininkas vienas iš žymiausių viduramžių gamtininkų. Nuorodos pabaiga. Beje, jei loši tomis kortomis, tikriausiai viską praloši, ką tik turi, o dėl parako, kuris yra parakinėje, tai jis turi tą savybę, kad sudrasko šautuvą jums tiesiog įveidą. Taigi netrukus po to, kai prokuratūrai pasirodė, jog paleistasis katurgininkas Žanas Valžanas per tas kelias dienas, kurias išbuvo pabėgęs Slankioje aplink Manfermeilį, tame pačiame kaime žmonės pastebėjo, kad vienas senas plento darbininkas, pramintas Bolatriueliu, pradėjo daryti žygius į gyrę. Žmonės apylinkėje kalbėjo, kad tasai Bolatriuelis buvęs katurgininkas – Jis buvo kiek prižiūrimas policijos, o kadangi niekur negalėjo gauti darbo, tai administracija į pusvelčiui samdydavo keliui, tarp gan jį ir lan jį taisyti. Į bulėtriuelį tos vietos žmonės šnairavo, nes jis buvo per daug pagarbus, per daug nusižeminės. Prieš kiekvieną nusivoždavo kepurę, drebėdavo prie žandarus ir įtaikė jiems šipsodavosi. Žmonės kalbėjo, kad jis galimas daiktas palaikydavęs ryšius su plėšikų gaujomis – Taip pat įtarė jį sutemus tykojant praeivių palei tankumynus. Jo naudai bilojo tik viena aplinkybė – jis buvo girtuoklis. Štai ką žmonės tarėsi pastebėję. Jau kuris laikas biuletruelis labai anksti mesdavo darbą. Jis klodavo skaldą ir apskritai prižiūrėdavo kelią. Ir su savo kapstuku ištraukdavo į gyrę. Vakarov žmonės jį sutikdavo pačiose nikiausiuose skinimuose – gudžiausiuose tankumynuose, tarsi ko ieškanti, kartais duobes kasanti. Einančios pro šalį moterėlės iš pradžių palaikydavo jį Belzebubu, paskui pažindavo, jog tai bilotiurėlis, bet dėl to naip tol nelikdavo ramesnis. Tie susitikimai atrodė keldavo didelį apmaudą bilotiurėliui. Buvo matyt, kad jo elgesyje yra kažkas paslaptinga ir kad jis tengiasi būti nepastebėtas.